Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն պետնախարարի մոտ։ Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունն Արցախին վերաբերում է որպես եղբայրական պետություն։ Գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից ուժեղացվել է բարենային շուկայի վերահսկողությունը։ Հանրապետությունում վերահսկվում է սուր շնչարական վարակների հետ կապված համաճարակաբանական վիճակը։ Արամ առաջին կաթողիկոսը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին ուղարկած նամակում արժևորել է Սփյուռքի նախարարության կատարած աշխատանքը։ Կարվաճարի միջնաբերդ հատերախումբը տեղի հանդիսատեսին է ներկայացրել ձնե մարդուկները ռումինական հեքիաթի բեմադրությունը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հունվարի 9-ին հրավիրել է ընդլայնված կազմով աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված բնական գազի շահագործման հետ կապված անվտանգության խնդիրներին։ Նա ներկաների ուշադրությունն է հրավիրել Շմոլգազի հանրապետության տարածքում թունավորման դեպքերի վերջին տարիների վիճակագրական տվյալներին, նշելով, որ անհրաժեշտ է ավելի խստացնել վերահսկողական մեխանիզմները։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով Տեսչական արդյունավետ գործառույթներ իրականացնելու համար միայն մարդկային գործոնը բավարար չէ եւ ամբողջ աշխարհում վաղուց կիրառվում են նաեւ տեխնիկական տարբեր միջոցներ։ Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է ներտնային գազասպարման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունը դարձնել ավելի արդյունավետ։ Այսինքն, հնարավոր վթարներից եւ դժբախտ պատառներից խուսափելու համար պետք է հետևողական լինել բազմաբնակարան շենքերի ծխնելուզների, բնակարանների ներտնային ցանցի բարբերաբար ստուգման, գազի օգտագործման կացաների, անվտանգության համակարգերի ուսումնասիրման եւ դրանց տեխնիկական զննության վերաբերյալ հանրային իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելու գործում ասել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը եւ առաջարկել պատկան մարմիներին կար ժամանակամիջոցում կատարել համակողմանի ուսումնասիրություն համարժեք քայլեր ձեռնարկելու նպատակով։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է նաև խնդրի շուրջ հանրության շրջանում լրատվամիջոցներով ավելի լայն լուսաբանման, բացատրական լրացուցիչ աշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաև գազամատակարարող ընկերության եւ պետական ու համայնքային կառույցների արդյունավետ փոխգործակցության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ բոլորս անհանգստությամբ հետևում ենք Շուշիում տեղի ունեցած դժբախտ պատարից միակ փրկված երեխայի առողջությանը։ Ինչպես հայտնի է, շմոլ գազից թունավորված երիտասարդ ընտանիքից փրկվել է միայն 8-ամյա Նատալի Մուսայելյանը։ Հրաշքով փրկված երեխայի առողջության, առողջության մասին թարմ տեղեկություններ ստանալու համար մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը դիմել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Լսենք ռեպորտաժը։ Հունվարի 8-ի երեկոյան Շուշիից Ստեփանակերտ տեղափոխված Նատալի Մուսայելյանի առողջական վիճակը բավական ծանր էր։ Մոտ 2 ժամ նա գիտակցության չէր գալիս։ Արդեն ժամը 22:00-ից հետո գիտակցությունը վերականգնվեց եւ նրա դրությունը որոշակիորեն կայունացավ։ Մեծ զրույցում պատմեց Արևիկ մանկական բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը։ 3 ամբողջ օրը կայուն ծանր վիճակը պահպանվել է, իսկ այսօրվա առավոտը 8-ամյա աղջնակի համար դրական դինամիկայով է բացվել պես բային միջին ծանրության են գնահատում երեխայի վիճակը լավ դրական դինամիկա ունի կյանքի սպառածող ոչ մի պատճառներ չունեք երեխան հիմա մի քիչ քնկոտ է բայց adekvat ագիտակցիոն նորմալ երեխայի ախորժակը մոտ է բավարարին ընդհանրապես դեպի լավնականում հույսով եմ գրում այս մոտակա օրերին դուրս կգրենք Ինչ վերաբերում է աղջկա հոգեբանական վիճակին, ապա նշենք, որ նա դեռևս տեղեկացված չէ իրեն պատահած դժբախտության մասին։ Նրան այցելող բարեկամներն ու հարազատները դեռևս թաքցնում են այն ողբերգությունը, որի հետ նա ստիպված է ինչ-որ կերպ համակերպվել եւ շարունակել ապրել։ Քանի որ քնկոտություն ունի երեխան օրվա մեծ մասը քնածայելնում ինքը արտնանամա խոսումա նորմալ, ճաշումա, քնումա դրա համար հələ ինքը իրավիճակից տեղյակ չի դրա համար հոգեբանական վիճակը իման նորմալ է հետագայում որ որ ասեն երեխան ոսկուն ունի այդ ժամանակ կմիացնեք արդեն հոգեբանների աշխատան երեխայի հետ Մենք փորձեցինք Արցախ գազ փակbaşնետիրական ընկերությունից բարձել շմոլ գազից թունավորման պատճառը։ Մեր հարցմաննի պատասխան հայտնեցին, որ ընկերությունն այդ մասին հայտարարությամբ հանդես կգա այսօր մինչ աշխատանքային օրվա ավարտը։ Հուսանք, որ հայտարարությունը կտա մեզ հուզող հարցերի պատասխանները ու վերջապես པարզ կդառնա թե ինչու եւ ինչպես է տեղի ունեցել շմոլ գազից ընտանիքի թունավորման դեպքը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես հայտնի է մեր Զնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացիչ Ալեքսեյ Սուրկանը վերջերս աշխատանքային այցով Արցախում էր։ Ինչ տպավորություններով են ամեկնում Արցախից։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ալեքսեյ Սուրկանի առաջին կանգառը արտաքին գործերի նախարարությունում էր, որտեղից նա իր իսկ խոստովանությամբ դուրս եկավ լավ տպավորություններով։ Այնուհետև Մերձնեստերցի բարձրաստիճան հյուրը մի քանի պաշտոնական հանդիպումներ ունեցավ, որից հետո միայն մեր խնդրանքով կիսվեց իր տպավորություններով։ Իր իսկ հավաստմամբ առաջին անգամն է Արցախում շատ էր լսել Արցախի ու նրա պատմության մասին, սակայն առիթն ընձրվեց եւ որոշեց անձամբ լսածը դարձնել տեսանելի։ На самом деле мы очень внимательно, где-то можно сказать, и мониторим, слеживаем ситуацию и в экономическом плане, в социальном. Իրականում մենք ուշադիր հետևում ենք Արցախի տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական անցուդարձին։ Արցախին վերաբերում ենք որպես եղբայրական պետության։ Մենք ձգտում ենք ամրապնդել մեր գործընկերային հարաբերությունները։ Այդ իսկ պատճառով համագործակցության նոր հերանեկարներ ենք ստեղծել առևտրի ոլորտում։ Ալեքսեյ Սուրկանն առանձնապես տպավորված է Արցախի ճնաշխարիկ բնությամբ, իսկ եթե դրան էլ գումարում ենք Արցախցու հյուրասիրությունը, ապա այստեղից հեռանալը նրա իսկ խոսքով դառնում է բավականին դժվար խնդիր։ Мы приезжаем как к братьям и друзьям, мы видим то, с каким вниманием органы Մենք գալիս ենք Արցախ մեծ հպարտությամբ եւ առավել շատ ուրախանում ենք, երբ տեսնում ենք, թե ինչպես են Արցախի իշխանությունները վերաբերվում իրեն ժողովրդին։ Հասկանալի է, որ կան խնդիրներ, դրանք ամենուր են, սակայն զգացվում է, որ տեղի իշխանություններն այդ խնդիրներին փորձում են շուտապույտ լուծում տալ։ Ալեքսեյ Սուրկան անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցին։ Նրա խոսքով մարդիկ այստեղ ուզում են ապրել խաղաղ, ուզում են իրենց ապոպապերի ազատագրած հողում անխոնջ աշխատել, ուզում են պահպանել ավանդույթներն ու խոսել իրենց մայրենի լեզվով, կերտել, ամրապնդել հայրենի պետությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ նախատոնական ու հետտոնական օրերին Պարենայի մթերքի առևտրի ծավալներն ու դրանով պայմանավորված վտանգավորության աստիճանը բարձրանում են, Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության Սնդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության կողմից ուժեղացվել է Պարինային շուկայի վերահսկողությունը։ Այս մասին ասել է ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը, նշելով, որ ձևավորվել են մասնագետ տեսուչների աշխատանքային խմբեր, որոնք 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ից մինչև 2019 թվականի հունվարի 7-ը Հանրապետության Պարինային ապրանքների իրացմամբ զբաղվող 96 տնտեսվարող սուբյեկտներում իրականացրել են հսկողական շրջայցեր։ Մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերի չթույլատրված վայրերում հայտնաբերվել եւ կասեցվել են 25 ձկան, 5 խոզի մսի եւ 3 հնդկահավի մսի իրացման դեպքեր։ Դրանց հետագա վաճառքը թույլատրվել է միայն անասնաբուժասանիտարական փորձակնության դրական եզրակացություն ստանալուց եւ վաճառքի համար թույլատրելի տարածք տեղափոխելուց հետո, ասել է Արթուր Ներսիսյանը։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2019 թվականի հունվարի 8-ը Արցախի բուժկանխարգելի հիմնարկներում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներ ախտորոշմամբ ամբուլատոր դիմելիությունը կազմել է 220 դեպք, որից 198-ը երեխաների մոտ։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը, մանրամասնելով, որ ստացիոնար բուժում է ստացել 21 հիվանդ, որից 16-ը երեխաներ են։ Նա հայտնել է, որ հանրապետությունում սուր շնչառական վարակների հետ կապված համաճարակաբանական վիճակը վերահսկվում է։ Այսօր լրանում է Հադրութի շրջանի Տողի Վիքի ակումբի ստեղծման 2 տարին։ Ակումբի համակարգող Անահիտ Ավակյանն ասել է, որ այս տարիների ընթացքում ակումբ հաճախողները խմբագրել են ավելի քան 500 հոդված։ Նա նշել է, որ ակումբ հաճախող երեխաները խմբագրել են բազմաթիվ հոդվածներ, Վիքի բառարան նախագծում ստեղծել 1 գիրք, Վիքի դարանում սրբագրել 4 գիրք։ Նա նաև ասել է, որ ներկայումս ակումբ հաճախողների թիվը 71 է, որոնցից ակտիվ խմբագրողները 30-ն են։ Սփյուռքի նախարարության լուծարման մասին լուրերը Սփյուռքայության շրջանում անհանգստության տեղիք են տվել։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը նամակ է ուղարկել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, որում արժևորել է նախկինում Սփյուռքի նախարարության կատարած մեծ աշխատանքն ու հույս հայտնել, որ նոր կառավարության աշխատանքներում առաջնային կլինի Սփյուռքը։ Արամ առաջինը հարցազրույց է տվել երկիր մեդիա հերոստանգերության երկիրն այսօր ծրագրին, որի ընթացքում նշել է, որ հայկական Սփյուռքի համար Սփյուռքի նախարարություն ունենալը կարևոր է։ Նախարարության դուրս հանվելը կառավարության ընդհանուր գազմեն գրնա շղթական անդրադարձներ ունենալ սպյուրքեններ։ Մեր մոդեցումը դարբեր պետք է լա սպյուրքի նկատմամբ, որովհետև շուրջ 3 միլիոն, եթե հայություն ունենք Հայաստանի մեջ, մնացյալ հայությունը 7-8 միլիոն գաբրի սպյուրքի մեջ։ Հետևաբար այս իրողական գացությունը շատ կարևոր է մեզի համար միաժամանակ պետք է նայինք Հայաստանի վարչագազմագերպչական թրության անցնող դարիներու ընթացքում Սփյուռքի նախարարությունը հսկա կորց տեսավ։ Նախ պետք է մեր քնահանդանքը արտահայտենք։ Այսօր Հայաստանի կառավարության այս տարվա առաջին նիստում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների նախագծին, որով նախատեսվում է լուծարել Սփյուռքի նախարարությունը, հայտնել է, որ մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվել, թե մենք ուզում ենք խաչ քաշել Սփյուռքի նախարարության վրա։ Ընթակարակը տվյալ դեպքում խնդիրը շատ հստակ է ձևակերպված։ Սփյուռքի հետ կառավարության հարաբերությունները եւ գործակցությունը դարձնել առավել արդյունավետ։ Այս առումով մենք որոշակի մոդել ու առաջարկ ունենք, որը ենթադրում է, որ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների մակարդակը ոչ թե կնվազեցվի, այլ կբարձրացվի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խարվաճար շրջենտրոնի մշակույթի տան դահլիճում Խարվաճարի միջնաբերդ թատերախումբը տեղի հանդիսատեսին է ներկայացրել ձնեմարտուկները ռումինական հեքիաթի բեմադրությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շաումյանի շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Բեմադրության հեղինակը թատերախմբի պատանի դերասան եւ բեմադրիչ Մխիթար Գաբրիելյանն է։ Ընդգրկված էին թատերախմբի ավելի փոքր տարիքային խմբի երեխաները։ Ձնեմարտուկները դե 17-ամյա Մխիթարի արդեն երկրորդ բեմադրությունն է։ Առաջին Հովանես Թումանյանի 4 հեքիաթների բեմադրությունը պատանի բեմադրիչը ներկայացրել էր նախորդ տարվա ապրիլին։ Սա մի բարի պատմություն է երկու ձնեմարտուկների մասին, որոնց փողոցում պատրաստում են երեխաները։ Պատանի դերասանների խաղը դրական արձագանք գտավ հանդիսատեսի կողմից։ Ներկայացումը առհասարակ թատրոնը դաստիարակում է երեխաներին, լայնացնում նրանց աշխարհայացը, բարություն ու փոխօգնություն սովորեցնում։ Ներկայացումների փորձերի ժամ ժամանակ նրանք հասկանում են թիմային աշխատանքի կարևորությունը, դիտակցում են, որ յուրաքանչյուրի խաղը կարևոր է ընդհանուր ներկայացման համար, օգնում են իրար ու ավելի կազմակերպված են դառնում, ընդգծում է Մխիթարը։ Պատանի բեմադրիչը հավաստիացնում է, բեմադրելու դեպքում պատասխանատվությունը շատ ավելին է, քան երբ հանդես ես գալիս որպես դերասան։ Նախորդ բեմադրության ժամանակ էլ հիմա էլ երբ հանդես եմ եկել որպես բեմադրիչ, անհամեմատ ավելի մեծ պատասխանատվություն եմ զգացել, քան երբ ուղակի խաղացել եմ բեմում, ընդգծում է նա։ Նշենք, որ Մխիթար Գաբրիելյանը 2016 թվականի մարտ ամսին բեմադրիչ Գևորգ Բաբախանյանի կողմից ստեղծված Խարվաճարի միջնաբերդ թատերախմբի գլխավոր դերասաններից է։ Թատերախումբը գործունեության նախորդ տարիների ընթացքում Երևանում մասնակցել է նրան հատիկ մանկապատանեկան հանրապետական թատերական փառատոնին 44 աստիճանի վրա դրամայի բեմադրությամբ հանդես եկել Արցախի հանրապետության ու Հայաստանի հանրապետության մի շարք բնակավայրերում։ Թատերախմբի գործունեությանը մշտապես աջակցում են ԱՄՆ-ում գործող Արարատ հիմնադրամն ու Շահումյանի շրջանի վարչակազմը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վրաստանում տարածված H1N1 վիրուսը, որը հայտնի է խոզագրիպ անվանումով, արդեն 13 մարդու կյանք է խլել։ Հայաստանում գրիպի ախտանիշներով բուժ հաստատություններ դիմաց մարդկանցից 10 հոգու մոտ հայտնաբերվել է նույն H1N1 վիրուսը։ Այս առումով ինչպիսի իրավիճակ է տիրում մեզ մոտ։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ H1N1 վիրուսն ավելի շատ վտանգավոր է երեխաների, ծերերի, հղիների ու քրոնիկ հիվանդություններ կամ դիմադրողական համակարգի խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Բարեբախտաբար Հայաստանում գրանցված հիվանդության դեպքերը ծանր հետևանքներ չունեցան, իսկ Արցախում խոզագրիպով վարակվելու դեպք դեռևս չի գրանցվել։ Երեխաների մոտ սուր շնչառական հիվանդությունների տարածվածության աստիճանն էլ նորմայի սահմաններում է, մեծ զրույցում ասաց Արևիկ մանկական բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակը վերահսկող հողության տակ պահելու նպատակով կատարվում է մշտադիտարկում։ Հիմա բոլոր մեր օղակները, դպրոցականները, մանկապարտեզները, անցնեն ուժեղացած ռեժիմները, որ հսկվեն երեխաները, որ այն երեխաները, որոնք հաճախում են դպրոց կամ մանկապարտեզ, պետքա նայեն այդ քույրերը եւ բացատրեն ծնողներին, որ երեխուն ուղարկեն տուն։ Հիվանդության կանխարգելման եւ լիարժեք բուժման հարցում կարեւոր է ինքնաբուժությամբ չզբաղվելու ժամանակին բժշկի դիմել։ Բուժհաստատությունը գործադիր տնորենի խոսքով պատրաստ է իրավիճակի, ցանկացած զարգացման։ Եվ ամբուլատոր ծառայությունը մեր մանկաբույժները եւ իհարկե ստացանարը հիմա այս պահին զգոն է եւ պատրաստ է ամեն ինչին, որ կարանք շուտ արձագանքենք։ H1N1 վիրուսը, որը մարդկությանը հայտնի է դեռևս 1930 թվականից, կարող է անհետևանք անցնել, եթե ժամանակին համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկվեն։ Մեր զրույցի ավարտին նշեց Մհեր Մուսայելյանը, Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանն արտաքին մի շարք մարտահրավերների արժև է կանգնած, որոնք չափազանց լուրջ են։ Նման տեսակետը հայտնել Միջազգայինագետ Սուրեն Սարգսյանն առանձնացնելով հատկապես Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Նրա խոսքով Արցախյան խնդիրը մեր երկրի համար առանցքային ու սկզբունքային նշանակություն ունի։ Այս ուղղությամբ պետք է ակտիվ աշխատանք տարվի, որ เป զի խաղաղ բանակցային գործընթացը պահպանվի, չփոխակերպելով պատերազմի։ Սակայն դրական է, որ ընդհանրապես բանակցային գործընթաց կա, քանի որ դրա բացակայությունը պատերազմն է, ասել է նա։ Արաշ պետական ընտրություններից հետո համանդրական դատարան դիմումները եւ ընդհանրապես արդյունքների բողոքարկման համար դատարան դիմելը թվում էր թե ընտրական գործընթացի սովորական փուլ է։ Այսօր Հայաստանի 7-րդ գումարման նոր խորհրդանի падգամավորների մանդատների հանձնման արարողությունից հետո լրագրողներին ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը։ Նրա խոսքով դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունները դարձան առաջին իրենց տեսակով, երբ ոչ մի կողմ կասկածի տակ չդրեց արդյունքները եւ չփորձեց բողոքարկել դրանք։ Սա իմ կարծիքով մեծ ձեռքբերում է հայկական օրենսդրության զարգացման եւ ընդհանրապես քաղաքական մշակույթի ձևավորման տեսանկյունից, ասել է Մուկուչյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի գործով դատական նիստը նախագահող դատավորը ինքնաբացարկ է հայտնել Այս մասին լրագրողներին ասաց նախկին նախագահի փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Փաստաբանները դատավորի գործողությունները գնահատում են որպես արդարադատությունից խուսափելու ձգտում։ Փաստաբանը հիշեցրեց, որ բոլոր փաստերը եւ հիմնավորումները ավելի վաղ հայտնի էին, եւ եթե դատավորը մտադիր էր ինքնաբացարք հայտնել, ապա կարող էր դեկտեմբերի 26-ին կամ 28-ին այդ անել, այլ ոչ թե հետաձգեր այսօր։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարար Կալմունխաբեդ Կասիմովը հանդիպել է երկրում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գագիկ Ղալաչյանին։ Նրանք մտքեր են փոխանակել հանցավորության դեմ պայքարում, հասարակական կարգի եւ հանրային անվտանգության ապահովման գործում, հայ-ղազախական համագործակցության վիճակի եւ հերանեկարների շուրջ։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել ամրապնդել երկկողմ համագործակցությունը շահգրգիր ուղություններով։ Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լավշինը, ով Արցախ այցելելու համար Ադրբեջանում բանտարկվել էր ավելի ուշ ազատ արձակվել, իր Facebook-յան էջում գրառում է արել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած հայցի վերաբերյալ։ Մարդիկ ինձ անդադար հարցնում են, ինչ նորություն կա այս հարցի շուրջ։ Ասեմ, որ Ստրասբուրգի եվրոպական դատարանը կայացրել է որոշում, համաձայն որի Բաքվի բանտում իմ դեմ կատարված մահապորցի Առողջությանը հասցված մեծ վնասի ու կտանքների վերաբերյալ ներկայացրածս ապացույցները բավարար են Ադրբեջանի դեմ գործ հարուցելու համար, գրել է բլոգերը։ Լապշինը նաև տեղեկացրել է, որ հաջորդ հաջորդ շաբաթ կժամանի Երևան։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Ստեփանագերտի քաղաքապետարանը սիրով հրավիրում է ձեզ մասնակցելու 9 նոր տարի միջոցառմանը նվիրված տոնական համերգին 2023 որը տեղի կունենա սույն թվականի հունվարի 13-ին ժամը 18-ին Ստեփան Շամյանի անվան պուրակում։ Քաղաքապետարան ակնկալում է ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։